Ingeborg Bronsart von Schellendorf estis finna germana pianisto kaj komponistino naskita en Rusio. Si estis filino de la finna familio Stark, loggianta en Sankt Petersburgo. La talento de Ingeborg Stark kiel pianisto estis zorge flegata de siaj instruistoi Nicolas von Martinov cae Adolf Henselt cae pricomponado de Constantin Decker. Si igis matura artisto qui est talento restis plei parte sen defecta, notas John Haag en biografia encyclopediu. Si completigis sien studon ce Franz Liszt, quiu consideris sin unu el siei plei grandai el trovoi, cae Haga aldonas, si pravigis lian fidon, ciam si entreprenis triumfan concerturneon tra Europo. Ie sia dudec unu iaragio, si geed sigis al pianisto cae componisto Hans Bronsart von Schellendorf. Lau sia etsiginta nomo, Igeborg entreprenis la triumfanturneon, quiu portis sin al multae grandu urboi, inclusive Lepsico, Pariso, cae sia nascic urbo, Sankt Petesburgo. Tamen, si abri concert carriero estis cesigita per la nomumo de sia Edzo quiel generala directoro de la Regia Teatro de Janovro. Pro tiu alta posteno, si ei publicae presentadoi en concertoi estis malpermesatai. Acceptante tiae tradiziae insoziae in vimigoin, Ingeborg Bronsart directis siain musicain energioin al componado. Pri componado gi interesigis ec de infanaggio, cae cultivi gin por siei proprai presentadoi, vercante precipe chambrai musicoin. En tiu ci nova faso, gi pli ofte electis verci vocian muzikon. Si sentis sin menfida je ciui musicae formoi, si componis quar operoi, plurain chambrain cae instrumentain musicoin, cae proximume octec canzonoin, ciuin si successis publicigi fare de prestigiai eldoneioi. Estas ciate che antaue si componis piano nun perditan, quiu versaine si presentis cun Josef Joachim en Hanovro. Tre populara farigis si pezzo Kaiser Wilhelm Marsch, scribita por la triunfa reveno de la germanae trupoe al Berlino pos la Franz-Prussia milito. Ci ancau estis presentata en la malfermo de la virina sexio de la Monda Expositio en Chicago. Ingeborg Bronsart musicigis poemoin de plurai autoroi kiel Heine, Ruckert kai Goethe inter aliai. Si atingis sien plei grandan successon per opero vasita sur texto de Goethe, Geri und Bitli. Gie estis ensengita con granda acclamo ce la premiero en lepsico, ca estis successi presentita in Berlino, Weimar, Vieno, cae aliai grand urboi. Malgrau la successo dum sia vivo, Sia lavoro fallis en forgeson post sia morto. Gis nun existas neniu gis funda studo pri siei componajoi, malgrau che plurai el siei vercoi estas registritai en la lasta iaroi, inclusive fragmento de Geri und Bitley. Lau estetico Ingeborg Bronsard, appartenes al la tiel nomata Nova Germana Scolo, cune al li cae Wagner. Lao no loges, sia stilo estas ricca, dramezza, liber forma, cae ribelas sia in bonegain piano capabloin.